פרק ל"ב הן לצדק ימלוך מלך, ולשרים למשפט יסורו, והיה איש כמחווה רוח, וסתר זרם, כפלגי מים בציון, כצל סלע כבד בארץ עייפה, ולא תשענה עיני רואים, ואוזני שומעים תקשבנה, ולבב נמהרים יבין לדעת, ולשון עילגים תמהר לדבר צחות. לא ייקרא עוד לנבל נדיב, ולכלי לא יאמר שוע, כי נבל נבלה ידבר, ולבו יעשה אבן, לעשות חונף, ולדבר אל אדוני תועה, להריק נפש רעב, ומשקה צמא יחסיר. וכלי כליו רעים, הוא זימות יעץ, לחבל עניים באמרי שקר, ובדבר אביון משפט, ונדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום. שאננות קום קומנה שמענה קולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי, ימים על שנה תרגזנה בוטחות, כי כלה וציר אוסף בלי יבוא, חרדו שאננות רגזה בוטחות, פשוטה ועורה, והגורה על חלציים, על שדיים סופדים, על שדה חמת, על גפן פוריה. על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה, כי על כל בתי משוש קריה עליזה, כי ארמון נוטש, המון עיר עוזב, עופל ובחן היה בעד מערות עד עולם, משוש פראים מרעי עדרים. עד יערי עלינו רוח ממרום, והיה מדבר לכרמל, והכרמל ליער יחשב. ושכן במדבר משפט, וצדקה בכרמל תשב. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. וישב עמי בנווה שלום, ובמשכנות מבטחים, ובמנוחות שאננות. וברד ברדת היער, ובשפלה תשפל העיר, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור.